Hana Gregorova, Patrino. Hela nocto, La luno lumigas montoin malproximain, blancain de neggio, fermantain la horizonton, maieste elstarantain gis la firmamento. La tuta naturo brilas en vintra, argent colora vesto. En tiu belezzo estas plezura paroli pri la arto, estas agrable, charme. La harmonion de sentoi cae pensoi ne attendite interrompas de malproxime sonanta, ciam pli lauta ploro, gemplorado de matura homo. Spireganta virino curas sur shoseo. Cio estas alvi? Cien vi curas? La edzo min batis, mi petas, savumin min, min atingos, li rompos al la ostoin. Si ec ne attendas respondon, curas nur plue, eg haltas, rigardas returnen, li drinkis, si diras, cae de curas. Exter la urbo si caurigis en fossajon, esperante che la edzo preter curos, ne rimarcos sin. Vi frostigios, en venu, savu min, mi petas, sed miam devas curi, char li mine tui captus. Si exaltas en la fossajo, eum si curas, eghaltas, circa gardas, cae la luno tiel tranquile, tiel bellege lumas sur la vintran, nec covritan regionon, tiel quiete giridetas, quasau ci estus convincita, che la vivo estas fabelo, che ciui homoi partas bone. La spireganta virino rigardis gin, cae timeme si en iris la domon de homoi a sine conatai, ciui vocis sin, porce si varmigiu. Honteme si exidis sur seggio, aput malcovrita lito, cun blancai cusenoi. Neniam plumi revenos alali, celi ne estas vivo, nur eterna timo, mi perlaboros tion, che mi povu vivi quancam mi estas malsanema, au mi mortos pro malsato, sed al li neniam mi revenos, mia vivo estas al mi ia ol liai batoi drin drinkemo, si ec gemis pese. La infanon mi havis ce la brusto, ca li, netimante Dion, batis min per bastono, li gin el shiris al mi, jetis en la lulilon, quasau ian, tia charma infano, ne pro tio, che mi estas patrino, sed credu al mi, kiel angeletto, si excellentis. La esprimo del doloro mal aperis, changigis en esprimon desorgemo. Si rigardas strece, quasau si auscultus, Ciula infano ne ploras en la lulilo, Ciuli estas edzo, ciu patro, Si demandas post momento, Quas au eldormo. Ne passas tago, che li ne estus ebria, cae poste li batas nin, infanoin, bedaurinduletoin, cae min. Chiom da infanoi vi havas? Si ectremis, timante de la demando. Quar? Si respondis confusite. La sento desorgo pre la infanoi comencis superi la propren doloron. Ili havas baptopatrinon en la villaggio, si diris quasau por sia sen culpigo, si elin prisorgu, miam ne povas reveni ala li, suficis de chiaroi, per ia necerta rompita vocio si parolas, si rigardas mal proximen, oni vidas, si pensas pri la infanoi, cae dume si consigias pri sia malfortezzo, sen povo contra la sorto. Si ne capablas defendi sin contra u gi, cae neniu en la mondo al si helpos. Cien si for iros de la edzo? Servi? El cerpita? Antautempe maliuniginta? Cae la infanoi? in turmenti si ne permessos. Cun la larmo plenai oculoi si rigardas demande. Dio mia, Dio, cion mi faru? Ciu mi revenu al li drinke mulo pro la infanoi? Mi prenos ilin, cae iros servi, manio iam ancau helpos ion. Si sercis el iron, el la malespera situazio, sed samtempe si certe sentis, che cun la infanoi onisin ne dungos en servon. Ne ploru panio, shainis al si, che si audas la vocion de Zuzanio. Ho, infanoi miai, infanoi, mia tamen revenos, kia maniere mi vin forlassu? si pensis excellentis duvirinoi, unu felicia riciganta si vivon per arto la dua el cerpita de laboro dolor plena ili strange rigardas unu la alian tiu felicia genita per la fremda doloro en la tranquillezzo de bon farto ma rapide le prenas cusenon de la lito metas gin sur divanon cusigu, si diras compateme, emozie. Tiu alia rigardas confusite, cortusce. Cia maniere mi cusigiu, mi bedaurinda virino, dios cias, ciu eble la malgranduleto ne ploras, promassato, cai mi ectimas che tiu batos Zuzanion, cae en la dolor plenai oculoi subite ecradiis la radio del amo alla la infanoi, cae en portis varmon en la tutan atmosferon. Mi tamen iros heimen, mi petas, cae ne coleru, pardonu, kiel ombro si el iris tra la pordo. Tradukis Vilma Kovaříková